E <laughs> eu acredito que só tocar o. Você acredita? Olha toda animadinha, olha lá. Brincando mesmo, tá louco. Vai, vai malandra, eita louca, tô brincando com bumbum. dançar, presta atenção. Cê aguenta, só te olhar, descer, quicar até o chão. Fala brincando, rebola gostoso, empina me olhando, eu te pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo, é taca, taca, taca, taca. Isso rebola gostoso, empina te olhando, eu te pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo, é. Não vou mais parar. Você vai aguentar. Não vou mais parar. Você vai aguentar. Vai, Melandra, show me some. Brazilian baby, you know I want you. Booty big, sit a glass on it. See my zipper, put that ass on it. Hypnotized by the way you shake it. I can't lie, I'm trying to see you naked. I need a baby, I'm trying to spank it. I can give it to you, can you take it? Já tô louco, bebendo, tô solto, envolvendo, eu tô vendo. <laughs> Não para, não nervoso, empina me olhando, eu te pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo, é taca, taca, taca, taca. Isso rebalo gostoso, empina te olhando, te pego de jeito. Se eu começar embrasando contigo, é. Não vou mais parar. Você vai aguentar. Não vou mais parar. Você vai aguentar. Yeah. Throw it back on me and Zach. Make it clap, yeah, I'm into that. Pulling tracks, yeah, I'm into that. From the back, yeah, I'm into that. Big dog to the kitty cat. Young boss, with a millies at? In favela, where's Liddy at? And the whole Brazilian feeling bebendo, solto, envolvendo, eu tô vendo. <laughs> Não para, não. Vai malandra, uh, uh. 안 줘.